Anik Trundai departamentuan kontseilari zira, aur eta familien ardura duzu, gaur eh, itxasungira urtzaindekian bio eta tokiko ekoizpenak sartu nahi dituzte elikaduran, kantinan, zer da proiektua? proiektu hori doa uh, an, departamentuak eh, antolatzen dina, eran nahi du uh, eh, aurzen digietan, presuski, bon, ere eskoletan eta kolegioetan, eh, uh, inala emengo janariak, emengo xano, gauza sanoak eta untsa bio behartiela hemen uh, prestatu eta uh, kozinian sartu, zenta bizikia txikiak gira, nola gure aurtipiak, tipi-tipiak eta hundia ere eh, behar dutela tipi-tipiti dian. Nola egiten da hori? Eh, zonbat eh, fe badira pentsatzen dut beraz emengo produktoreak ari direnak lanean, nola ere manduzuelan hori? Hemengo produktuak, e, produktuerenak eh, eh, mm, joan girahen kusteat eta konvantzion bat egin dugu heekin kusteko hea ekartzen altituztenetz, gure aurzen digirat, janariak, e, mm, difikultuat zen janari hori e, kantitate handiak izaiten al, ordean behartzen gauza hori antolatu, baina gure aurzen digietan tal galde guzia eta burrasuak ere eh, iten dute hori untsa jatea eta nola ejan eta produktu horiek eh, gotik aitira gurekin lanian eta emaiten dituzte gauza horiek gure aurten egiterat. Zenta bioia jatea ez du erran eh, munduaren beste puntatik heldu dela janaria? Hori da, e, hemen, e, hemen e, gauzak pusatzen dira, hemen batazkiak eta guri guziek hemen pusatia dira eta bertute zirkuiku horiek hemen ekarri gure aurten egitat. Gaur egun nazan bat aur dira tokiko ekoizpenak eta biologikoak jaten dituztenak. Esusenki ez dakit, bat dira anitz, eh? eskolak ez oino, baidan uh, eh, geienak. Alor, kolegio guziak uh, kasik sartia dira programa hortan, hor dion eran, eran edo uh, batzu, fe, anitz, anitz haur bat programa hortan, kresak uh, aurtzen digiak haitira emeki emeki hortan sartzen, bat batzu aspaldion asiatiela emeki emeki, eta hor, guai, uh, dute, sustengoak izan tiela uh, aldetik, eta eta guri da, uh, eh, aberastasuna, zenta bakotsak uh, eh, maian ingurian ezartzen delaik, bakotsak erten du, bon, hori zailadanetako, hori uh, nahi nuke obetu nola egiten aldugu, eta elgarrekin gauzak antolatzen ditugu, eta hola, gauzak... Uh, Aixio izan entira, zenta hori posible da, eta gure horzen digietan maite dugu untsa eta hor kusinean lekian egitea, eta aurrakola, uh, pentsaten dugu uros diela. Haiek heldu dira zuen gana, edo zuek joa egiten ziste uh, harien gana, uh, eh, galde haiek egiten dute, edo nola pasatzen da lehen, lehen desmartxa? Lehenik eh, bilkura handi bat egin dugu presetatzeko programa hori eta gero bonik ene eh, eh, Sandrine Lafarg den horren uh, arduraduna ekin, uh, hakin lanian eta berak nik eman diot gure horzen degi guzuiko lista eta geho hiori dugu uh, mesu bat erteko nahi balema mauzi gurekin nahi balema mauzi gurekin lagnegin antolatzen antolatzen ditugu talde batzu, e, eh, pentsaketak egiteko eta maia inguren eh, sartzeko, kusteko nola horzen digietan sartzen alden gehiago eh, manje bio lokal hori eta lekuko e, gauzik. Bon, ben, voilà, c'est ça. Alors on a la clim. On a la clim, voilà. On la met avec parcimonie, euh, les effets. Mais on met la beaucoup la déshumidification. Ça fonctionne bien. Et, euh, ça fait pas trop...